Gate. Umuyange ni ikiganiro cya radiyo isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi. mwiriwe canke mwaramutse inshuti bakunze b'ikiganiro umuyange bivanye naho muherereye kaze muri iki kiganiro ikiganiro umuyange cyo kuri uyu munsi cadushikanye mu ntara za bubanza na cibitoke aho tugiye kurabira hamwe ubworozi bw'inzuki hakoreshejwe ibitiba bya kijambere iki kiganiro mwagiteguriwe na radio isanganiro nayo uwegeranije amajwi akaba ari Moise Misago umuyange ikigega fida kibicishije mu mugambi Paivabe carafashije abavumbi bo muri commune Rugazi ntara bubanza imwe makomine uwo mugambi waronkeje ibitiba vya kijambere abavumbi nijimbere Jean Marie arongoye urunani rw'amashirahamwe 13 y'abavumbi bahurukiye muri koperative turashoboye muri komine Rugazi aha aratubwira akunguko baronse mu nyigisho bahawe hamwe n'akamaro k'uruyuki irashobora kutuyigisha naho kabaye akanya gato mwatwizeye ko n'ibindi bizobandanya tukaba twashoboye gusaba ibyo twifuza yashoboye kuduha imizinga ingana ku ijana mirongo ibiri muri komine yacu ya rugazi iraduha ibikoresho ari byo by'ibimubona ibi byose ni byo biba yaduhaye turashobora kuba turi ko turakora tutiziganya turabye nyine tuwoteza imbere ikomene ya rugazi ku kintu kijyanye n'ubuvumbi ibyo bikoresho mubikoresha gute ibikoresho kugeza ubu ubona ko tufise imizinga ya kirundi myinshi ibikoresho nk'ubu unye barashoboye kuduha icambere ibirato biraduha amasarubete iraduha n'amakaske fare twambara ku mutwe hama ivyo iraduhaye amamashini aya mubona maze kubashikana akarusho ni keza cyane turabye imizinga yacu ya kiri dukoresha yoyo amaseze yo guhakura n'abiri turiko turahakora dusanga mu wa kirundi ushobora gukuramo ibiro bibiri cyangwa bitatu ku isozo imwe mugabo unyubaka ijambere baduhaye dushobora kuru umwe kuwukuramo ibiro birenga cumi na bitanu kuko hejuru ifite iforoma cumi iforoma imwe usanga irenze ikiro kuko akarusho dufise rero kuri imizinga kijambere iki gihe tumaze kuronka hamwe ya kijambere turabona ko twungutse byinshi kuko ubwa mbere ko twashobora kuronka nko mu ikomine nk'itoni imwe mugubu ubunye turabona ko turiko turarenga itoni zibiri ku isozo yo turavye ingene tworora ubwa mbere urabona ko tworora mu ishamba ahantu hinyegeje umwe wese asanga afise akazi mu kigo iwe canke mu nkaratusi canke mu bitoki umugabo tumaze kuronka inyigisho parivabe twaciye tugenda tuja hamwe turagira ibigo byagutse nacyo gituma hajya umuvumbi rero wa mbere akingira ikintu cyitwa ishyamba kuko aturiye ishamba rwa ruyuki nturonka ruhakura amashugwe acashasha nta n'umwimba ari buronka habyarimana seregiyo asanzwe ari umuvumbi wo muri komine rugazi agejwe inyigisho no kugwiza imigambi muri koperative turashoboye arashimishwa nawe nyene naho umugambi payivabe ubashikanye asaba ko inyigisho zoshobora kugwizwa ngo kuko baragwiriye hamwe n'imashini zishobora guhingura umwimbu wabo bwa mbere turashimira payivabe aho yadukuye n'aho tugejeje uno munsi kuko yadusanze by'ukuri umuvumbu uwo ari we wese yigenga ari hariya mu rufuri atanumwe amenya icyo ahera ko n'icyo ahereza ko ubuki ari wo mwimbu turonka n'ibyo bijyanye atazi umwimbu ukaba wariyongereye icya kabiri hejuru y'inyigisho ari uwo mushinge w'iterambere kuri twege tubona ibyo twaronse nk'umwimbu ubu sinavuga ngo ni ingorane ariko n'akarusho tukifuza uburyo ushobora gutunganywa neza uburyo dushobora kuwubika n'uburyo dushobora kuwudandaza kuwutunganya neza turakenguruka amamashini bashoboye kuturonsa naho ntuhava mvuga ngo ni make ariko hariho ayandi mashyirahamwe yagiye yariyongera atarashobora kuronka ibyo bikoresho icya kabiri imashini dufasha kuwubika no kuwuhingura tukaronka umwimbu ushobora kujya guhiganwa ku isoko nk'ahandi nk'uko twama tubibona tubyumva ku maradiyo n'abafise kure tukabibona aho usanga bari baragurisha umwimbu w'ubuki hariko n'izina ry'aho wakorewe natwe muri turashoboye tugashobora kugenda guhiganwa n'abandi ku mwimbu uva na cyane cyane twe ko dufise intabonwa twega umwimbu wacu uva mu kibira icya gatatu twosaba turavye mwarabonye aho dukorera n'utubiro tutagira uko tumeze turabye ukuntu twiyungunganije nk'abari mu runani no muri koperative twasaba rero ko bodufasha tukaronka aho dukorera heza aho dushobora kubika ubwo buki no kubuhingurira neza n'uburyo dushobora kubutekera no kubugurisha nk'uko ahandi duhora tubibona haza byanditse ko ngo ubuki bwa koperative turashoboye icya nyuma turabandanya dukenguruka twongera tubasaba kubukwamo baza baraza kutugendera abanywanyi ba koperative turashoboye barashima intambwe bagenze ko bamwe basigaye bikemura mu byo batahora bishoboza aha umupfasoni kwizera Laurence yigisha abana biwe mu buryo akuye mu buki akarusho maze kuronka ni karekare cyane kuko jewe ntarajya mu ishyirahamwe ntarabona ahantu hari inzuka inkatiye ndahatinya muko harageze igihe nkura nkabikuriramo mbona muhira begeka bampaye ubuki nkumva yuko bunyoheye ko mba ndayaronse agahudu k'abana ka niforome mba ndakaronse n'ikayi umwana agiye kwishyura akayita cyangwa ikaramu nca nikora hahandi nkaca ndamuha ikaye n'ikaramu bitangoye bisigura yuko kujya mu mugambi wo korora uruyuki wowe bigufitiye akamaro ntangere rwose rwose bifitiye akamaro karekare kuko kare narifuza n'uwo nogurana amahera amajana atanu nk'umwana ataye ibike cyangwa agize ingorane akagwara mugabo ubu nca nikora ku cofix abadahurikiye muri koperative turashoboye barategwa igomwe n'intambwe y'iterambere bageze ko abanyonyi b'iyo koperative bikora imana beatrice abona ko yasizwe n'amajyambere ako kabuzi k'abana Nduwayezu Desire arongoye urunani rw'abavumbi mu ntara ya Bubanza aratubwira aho begeka ibitiba byabo n'ukungene bagabura inzuki kugira zimenyera abantu eh, twarigenze kugira amahirwe turaronka ubumenyi turajya hanze kubyiga dusanga inzuki eh, n'ubworozi twokorora nk'abandi kuko babyorora ko kera murazi ko inzuki bazishyira mu ishyamba bazi ko zijyana aha turayafise turanazigaburira hari ubuhinga bwo kuzigaburira hari naho twateye amamuringa inyuma yaho muzigabura nk'ibiki e, turazigaburira amafu y'ibigori amafu y'isukari tukazikora n'umutobe n'ubuki nyene muri zo mu mwanya w'imvura kubera zitaba zija kudaha kubera ibitutu umuyange ikiganiro umuyange kiriko cyumvikana ku radio isanganiro turiko tubayagira ku bworozi bw'inzuki bwa kijambere urabona ko baturonkeje ibikoresho bya kijambere duca dusanga rero harimo akarusho ibya kirundi nahora nkoramo ibiro bibiri mugabo ndaronka ibiro nka cumi na bitanu mu muzingo niho karusho rero karimo uwo mwimbo ukuntu tuwukoresha nk'ubu iyo tuwuronse turagurisha tukikenura mu kuronka abana mu mashuri abantu bakeneye umuti ari abana cyangwa abakozi baraza tukabahereza umwimbu wabo bakawushikana kubwo nabo wunshikiriza ndi ngaha ku barabara kubwo mwoza ndawubayeretse mukawukontorora mwaba umeze neza mukawujyana natwe mukavuga ati koko ryashyira muri hagufi y'ibarabara ryarakoze neza duhejeje kugendera ayo mashyirahamwe twaregereye uwatanze inyigisho zo korora inzuki mu buryo bwa kijyambere ku bw'umugambi payivabe ufashwe mu mugongo n'ikigega fida muri izo ntara zibiri zo bubanza na kibitoke haratanzwe ibitiba bitari bike aha bikaba byaratanzwe mu makominane ariyo rugazi na musigati yo mu ntara bubanza hamwe na bukinanyana na mabayi yo mu ntara kibitoke deni nahimana aratubwira ihangiro uyu mugambi inyuma yo kuronswa inyigisho barashoboye kumenya ibindi bintu bakura mu buki bituma bikemura mu bitari bike mu buzima bwabo nubwo batarashobora kubihingura byose nk'uko bivugwa na Deni Nahimana Eh, akarusho kariyo kadasanzwe uhereye ku by'inyigisho biravamo bita amabuji by'abakoresha amashengero ahanini bikozwe muri ayo mu ishashara hari n'ibyo bita gererwayari gererwayari ni ibyo turi turiga ukuntu tuboronka ibikoresho bijejwe kubika iyo gererwayari hamwe n'icyo bita propolis kuko biri muri miti imiti mu miti ivura kandi ivura indwara nyinshi kuko twamaze kubitohoza kandi natwe twarabyize e, n'ibindi urumva tuzava dushika kuri iyo ntambwe kuko byose tuzogenda tubikaruka buke buke kuko umugambi uko utangura ugenda ukura umugambi wo korora inzuki mu buryo bwa kijyambere waratandukiye izindi ntara aha tukavuga nk'intara ya muramvya gitega hamwe na kayanza Daniel buri nkiko ajeje igisata cyo gutunganya isi ndimwa hamwe no gukingira ibidukikije mu mugambi Payvab wafashije abo bavumbi mu kubaronsa inyigisho hamwe n'ibikoresho bya kijambere avuga ko mu nteguro y'umwaka na cumi n’icyenda habonetse uburyo abo banyagihugu badoshobora kuronswa izindi nyigisho hamwe n'ibikoresho bya kijambere ku bavumbi bataronkejwe inyigisho za mbere umugambi Payvab waratunganije inyigisho mu makomine ya bukinanyana mabaye muri provensi c'ibitoki hamwe na musigati rugazi muri provensi ya bubanza inyigisho zahabwa amashyirahamwe cumi ku ikomine hakaza abantu mirongo itatu batatu ni ukuvuga yuko ku ikomine haza abantu mirongo itatu ibikoresho tugaca tubaha ibikoresho bijyanye n'uwo mwuga w'ubuvumbi nk'uko mubivuze niko eh, ibikoresho n'inyigisho zashoboye kuronka amashyirahamwe yose kandi tuzi yuko muri ibyo bice byegereye ikibira eh, uwo mugambi wo korora inzuki uteye imbere mugabo umugambi uburyo ntibukwiye kuko izo nyigisho twaciye tuzijyana no mu makomine y'intara ya murambya ni ukuvuga bukeye rutegama na murambya nyine hamwe no mu kayanza mu makomine ya rango na muhanga nkamwe twabona yuko intara dukoreramo kuko twifuza yuko no muri gitegana karuza aho dukorera twashobora kujyanayo uwo mugambi uburyo tukabona bushoboye kuboneka ntacobuza yuko twusura tugasubira muri izo ntara twatanguriyemo tubonye yuko koko abavumbi n'intwaro kandi tumaze kubona ko bifitiye akamaro abakora uwo mwuga ntacobuza ko twusura muri izo ntara kugira dushimangire ibikorwa tuba twakoze nibaza yuko umugambi payivabe uracasigaje umwaka tuzuraba yuko eh, integuro yo mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ko tuzuraba ko hari uburyo bwoba bwarasigaye duhejeje gushikana uwo mugambi mu zindi ntara twashobora gusubirayo cyane cyane ko aho hantu hegereye ikibira kuko ibikorwa turi ko tubikora mu gushaka kuraba yuko ikibira cokingirwa mu kugira ibindi bikorwa bishobora gutuma adashobora guturira nk'amashamba ego uburyo bubonetse tukabona yuko izo ntara zindi zashikiriwe icyo gukora turashobora kugikora igikorwa cyo gusura gushikira andi mashyirahamwe atashoboye kuronka izo nyigisho hamwe no kubaronsa ibikoresho aha niho ikiganiro umuyange cy'uno munsi kigarukiye twariko tubayagira ku bijyanye n'akamaro k'ubworozi bw'inzuki bwa kijyambere muweze misago nabateguriye iki kiganiro nk'abashimiye ikigega fida cyafashanije n'iradiyo isanganiro kugira iki kiganiro kiboneke nkaba nkengurukiye n'abatanze ibyiyumviro byabo